Edmi Sophie Gar Gale estis franca cantisto cae componistino nascita en Pariso. Sia patro, la chirurgo Claude-François Gar, estis ligita per amicetso cun multae artistoi cae intelectuloi cio eble influis sur la fruan guston de Sophie pri la artoi precipe la musico de dec du iaraja, ci iam montris rimarcindan musican talenton por piano cae cartado. Ciel vergistino, la tumulta periodo de la Franza Revoluzio ne estis varo por la publicigo en gazetoi cae revuoi de la unuae romanzoi de Sophie Gare ec de sciai de quariaroi. Sia familio devigis sin geedzigi cun la helenisto Jean Baptiste Gale du dec iaroin pli maliuna ol si. Post ses iaroi, la nefelicia convivado conducis la paron al disigio. Si ne estis ricia, cae la revoluzio ruinigis la ricciagion de sciai gepatroi. Si sentis la besonon usi sian talentoin por subteni sin, tiel si comensis studi cantadon sur instruo de Mengozi. De tiam, Sophie Gare fervore dedicis sin al sia passio por la musico si decidis voyagi por doni concertoin visitante unui la provincioin de suda Francio. Poste si transiris al Hispanio cae ci ricevis aplaudoin. Reen en Pariso, si dedicis sin a la componado de charmai romanticai canzonoi, quiu estis ricevitae cum entusiasmo. Inter plurei componajoi, tiu quiu ciis tuji mian coron, estis la plei populara canto de Sophie Gargail. Iam, en 1797, si montris si andramezzan talenton, vercante duarioin la dramo montant, qui cion Duval enesenigis ce la teatro de la cité. Sophie comprenis que si besonas pli seriosan studon en la de componado ol gis nun si faris. Do, si decidis finis sian educadon sun la gvido de François Joseph Fetis. Ce li, si faris cursoin pri harmonio cae contrapuncto. Poste, si completigis le studoin sub perne cae Sigismund Neikom studante canton, teorion cae componadon. Si estis altirita de la etseneiai disciplinoi cae si provis sin vercante la du jalusoi. Comican operon en unu acto cun libretto de Diffresni cae Vial, ciu estis premierita ce la Teatre Fedo fare de la Paris Opera Comique. La du Jalouzoi farigis sia plei successa opero el quim cien ci premieris tum la dauro de sia cariero. Crome, gi estis la unua el sia spezzo productita de virinoi. La granda successo de citiu verco, qui es cefa merito consistis en la purezzo de la melodioi de iu i arioi, estis totala ec de gia creado. En 1816, Sophie Gargail foriris a Londono, quie si esti successe acceptita el cantisto en la romantica genro. Revene en Parison, si dedicis sin dum ion da tempo al la componado de tiui malpesai pezoi, cae productis tri collectoin de franzai cae italai nocturnoi cae grandan nombron da romansoi, inter ili elstaras quelcae, quies originalei formoi estis novai ciam ili aperis, cae ciui de tiam estas imititai, sed cum malplida successo. La compona productado de Sophie Gargale estas parte reflectita en la quindec tri manuscriptoi de siai vercoi en la RINS datumbaso. Tio estas la internazia inventaro de musicae fontoi, qui celas amplexe documenti existanta in musica in fontoin tra la mondo. Quancan Sophie Gael publicigis multen cantoin en music revuoi cae gazetoi, La plei granda parto de gia musico en tiu cida tumbaso estas en la formo de manuscribitae copioi. François-Joseph Fetis scribas en sia libro Universala biografio de musicistoi la combinaggio de talentoi trovitae en signorino Gale fari sin tre rimarquindat profunde musica ama, si accompagnis la partituron con tranquilo cae intelligentezzo, si cantis con plesuro cae con grande esprimo, si formis tre bona in lernandoin, cae si facili componis bela in pezzoin, cioi atingis desiditam popularezzon. Tum sia vivo, si turneis europon qui el cantisto publicigis canzonoin premieris quin operoin cae lasis multa in in romanzoin por vocio cae harpo, quies diversetso cae esprin capablo iga sin es senza figuro en la genro.